بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 وشوال wa mwaka wa elfu moja mia nne 1447 biidhni llahi taala tutakuwa na kalima ya kuwakaribisha wanafunzi waliojiunga na markazi mwaka huu kadhalika wale ambao tayari wameshajiunga walikuwa katika utla ya Ramadhan, sasa hivi wamerudi ili kuendelea na masomo yao na kuendelea kufunguza kalima hii na hadithi iliyopokelewa na sahaba Safwan ibn Asal al-Muradi radhiyallahu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر سيما لكوجة كمتومي صلى الله عليه وسلم na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa msikitini ametegemea kitambaa chake فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم صحابة هو صفوان بن عسان akamwambia ya rasulullah hakika mimi nimekuja hapa kwako wewe kwa ajili ya kutafuta ilmu jitu أطلب العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم توم صلى الله عليه وسلم أكم كربيشا مرحبا بطالب العلم na ndivyo inavyotakikana apokelewe talib alilm sababu amekuja kutafuta kitu adhimu na sisi leo tuwaambia marhaban bi talib alilm karibishwa sana kwa heshima kila aliyekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم لتحفه الملائكه وتظله باجنحتها حقيقه طالب العلم ملائكه هم زنقك نكمفنيك نمبوزاو ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا كشوال ملائكه kupandiana mmoja juu ya mwingine mpaka wafike katika mbingu za dunia min hubbihim lima yatlubu kwa yale mahaba waliokuwa nayo ya kile alichokwenda kukitafuta yule mwanafunzi na hii ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwa huyu talib alilm jambo ambalo hawezi kulipata yoyote hata akiwa na cheo cha aina gani cha kidunia hawezi kupata jambo hili kuwa malaika kwa ajili yake yeye humzunguka mwanafunzi pamoja na kuwa sisi hatuwaoni malaika lakini tuamini maneno haya aliyozungumza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ni kuwakaribisha na kuambia marhaban bitalib alilm, kama alivyowakaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alikuwa alivyokuwa akiwakaribisha wale wanaokuja kutafuta ilmu. Jambo la kutafuta ilmu, na nikizungumzia ilmu na kusudia ilmu ya kisheria, ni jambo ambalo salafu saleh رضوان Allah taala alaihim walikuwa wakiwahimiza sana watu kuitafuta ilmu sana wakiwahimiza wanafunzi wakiwahimiza waislamu kutafuta ilmu sana قال ابو الدرداء رضي الله عنه اطلب العلم فان لم تطلبوه فاحبوا اهله tafuteni ilmu enyi waislamu na leo tunahitajika sana kukumbushwa jambo la kutafuta ilmu sababu so, ukitizama hali ya mujtamaa wetu ulivyo sio wengi katika waislamu ambao wajishughulisha na jambo la kuisoma dini yao bali tuweza kusema yaweza kufikia ukamkuta mwislamu amdharau yule anayetafuta ilmu ya kisheria akamwona si chochote mbele yake. Wako watu wa aina hiyo, pamoja na kuwa sio wengi, lakini wapo watu wa aina hiyo. Bali mwingine akamwona mtu kwenda kutafuta ilmu ni kama aupoteza muda wake na apoteza umri wake katika jambo ambalo kwake yeye halina maana, lakini sahaba Abu Darda asema utlubu alilm na ilmu inayokusudiwa hapa ni ilmu ya kisheria, sababu ndiyo ilmu ilmu ya kikweli ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ilmu yenyewe. fa in lam tatlubuhu fa ahibbu ahlahu, basi ikiwa hamtaitafuta ilmu kwa sababu mnazozijua wenyewe basi wapendeni wale wanaotafuta ilmu fa in lam tuhibbuhum falam fala tubghiduhum na ikiwa huku wapenda basi aqal shei waache na mambo yao usiwajengee chuki na kuna wengine mpaka wajenga chuki kwa tulabu ilmu mbona makosa na salafu salih radhiallahu ta'ala alaihim jambo hili walikuwa wakilihusia sana بل يكزمزي فضل علم العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول ليس في الوجود شيء ashraf min alilm hakuna chochote katika huu ulimwengu ni kitukufu zaidi kuliko ilmu hakuna كيف لا وهو الدليل kwa nini isiwe hivyo wakati ilmu ndiyo mwongozo inayokuongoza katika maisha yako faidha udima waqaa dhalal. Ilmu ikikosekana, khalas kinachofuata ni upotofu. Laiti watu wetu katika mujtamaa wangelikuwa wafanya bidii katika kutafuta ilmu. Mengi katika mambo ya makosa yanayofanyika katika ibada zao yangeondoka. Watu wakosea katika swala zao wakosea katika somo zao, wakosea katika namna ya kutoa zaka zao. Ibada ya hija ukitizama kuna makosa mengi. Laiti wangelitafuta ilmu, haya yote biidhnillahi taala yangeondoka, lakini hiyo ndiyo hali ilivyo. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah taala يقول لا طريق إلى معرفة الله ولا إلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه hakuna njia ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na haiwezekani wewe kufikia katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kufaulu kuwa karibu na Allah kesho akhira katika pepo ya daraja za juu kabisa isipokuwa kwa ilmu iliyo na manufaa. Ujinga hauwezi kukupeleka kokote, Mwislamu. Mshangaa, meona klipi ya ziara ya kundi la kadiria la kikhurafi. Mmoja wao azungumza wakiwa katika ile ziara yao ya kibidaa, asema kuna watu ni kama wametumwa watuondoe katika mambo yetu haya imekuwa ni mila zile, na sisi tumewapata baba, baba zetu namna hii, yani inna wajadna abaana kadhalika yafalun, tuliopata baba zetu wako hivi, sio kuwa wengine hawajui. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokuja kuwalingania watu wake, kuna maswali aliyouliza. Alipowauliza ma taabudun qalu naabudu asnaman فنظل لها عاكفين sisi tuabudu masanamu twashinda hapa tukifanya itikafu waswa twawalazimu hawa masanamu قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هذي مكي وهم بها مسنام ووسكيني أو ووطا منفا يوتي أو ووزك وذورنا مذرا يوتي سكريزة جواب قالوا بل wajadna abaana kadhalika yafalun usituulize tunajua yote au hawana ile bali kija katika lugha maana yake haya yote haya nyuma haya sisi tuelewa kuwa hawana hawa lakini wajadna abaana kadhalika yafalun tumewapata baba zetu wafanya hivi basi sisi tutaasab vile vile tutafanya kama baba zetu wanafanya sasa huyu mzungumzaji asema Twamwomba Allah atudumishe katika jambo letu hili hili. Na mimi nawaogopea sana watoto wetu kwa ajili ya hawa watu waliokuja, naomba wabakie wajinga kama sisi, wawe wajinga walioitikia amin. Wallahi sema maneno lafdhi, naomba watoto wetu wabakie wajinga kama sisi, wabakie katika mambo haya haya, yani ajijua yeye ni mjinga katika dini yake, na iwamwomba Allah awafanyie watoto wao wawe wajinga kama wao, asema hivi hivi wajinga kama sisi, tuendelee hivi hivi kuwa wajinga, ili mambo yetu haya tusiyawache. Sasa ikifikia hali ya baadhi ya makundi yanayojinasibisha na Uislamu kuwa yataka kuulisha ujinga katika huu umma, hii ni hatari, hatari. kwa huwezi wewe kufikia jambo linalomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ukalitambua isipokuwa kwa ilmu ilmu ipi alladhi ba'atha Allah bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mitume wake bali na akateremsha vitabu vyake kwa ajili ya ilmu hiyo ilmu ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ana tukio moja linaloonyesha namna gani salaf walikuwa hii ilmu wakiihimiza sana kwa vijana kuisoma. Rawa al-Khallal anna rajulan سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك ميمي نتفت علم لكن ما مانغو أن كتازا hataki ميمي nisome علم ya dini yangu na hili njambo ambalo leo liko sana ana bidii sana katika kutafuta ilmu, lakini ukawakuta wazazi wake hawataki asome. kamkuta mtoto afanye bidii, aenda katika halakati za ilmu, lakini mzazi hataki kulisikia hili jambo. Kuna wakati nyuma huko, zaidi ya miaka kumi iliyopita zaidi, nilikuwa na halqa msikiti fulani nasomesha. Kuna kijana mmoja akija kusoma pale, na baba yake alikuwa hayuko radhi yeye kusoma, akanikuta njiani siku moja twajuana na yule mzee, lakini yule mzee alikuwa khurafi sana, tukiheshimiana sana sana, lakini khurafi, mtu mzima. Kaniambia, mwanangu wewe wasomesha pale eh. Si mwanangu yuaja, naambia yuaja, mashallah, namwona yuaja akosi kwa hisani zako mfukuze. Ah, <laughs> mbia kwa nini nimfukuze? Sitaki mimi bwana asome yale mambo yenu na ile heshima tunompa kama mtu mzima. Sitaki kumwona akisoma. Kaambia mzee, mimi utanswami siwezi kumfukuza. Ni kwa sababu hiyo siwezi kumfukuza. Kama wewe utamwambia wewe mwenyewe, mwanangu, usiende pale, shauri yako, lakini mimi aje mtu kusoma, nimwambie ondoka hapa, usije kusoma, siwezi kufanya hivyo. Na kweli akamkataza kusoma. kijana namjua mpaka leo, maskini jahili, apenda sunna lakini sasa ashashughulishwa, ashakuwa mtu mzima, ashakuwa na familia na nini na maskini vile vile, ah, majahili tu tumtie, tulikuwa tusome wakati ule, lakini wazee walitukataza kusoma. Kwa hiyo wako wazazi wa aina hiyo, kwa hataki yule mtoto wake asome. Sasa huyu kijana aje kwa Imam Ahmad, ambia mimi natafuta ilmu, lakini mama yangu mzazi hataki nisome, na huu ni mtihani sasa, ni mama yule تريد أن أشتغل في التجارة أنا شكتاك ماما يانغو نكوى ميمي نفاني بيشارة فقال له, فقال له الإمام أحمد دارها وأرضها ولا تدع الطلب جاريبكم بمبليزة الإمامة أمرذيشة كومنين مزوري لكن أسواتك تفوت علمه na sisi leo tuwaambia wanafunzi waliokuja hapa, mashruu ya ilmu ukiianza, usikubali kuiwacha, utajidhulumu nafsi yako. Usiwache kutafuta ilmu. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika watu wengi waliokuwa katika mshtama akakuchagua wewe ukawa ni talib alilm. Ni neema kubwa sana, namuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati katika hili jambo siliwache shikamana nado ndio khiri yako fi dunya wal akhirah يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الوصية لطلبة العلم أن يتفقهوا في الدين وصية نتوصي واكي ونفنزي wasome hii dini na kuifahamu. Wa an yataawanu ala albirri wattaqwa, na wasaidiane baadhi ya wao kwa wengine katika wema na uchamungu. Wa an yatawasau bilhaqi wasabri alayhi, na wahusiane katika kushikamana na haki na kuisubiria ile haki, sababu haki ni moto, hata haswa katika asri hii tunaoishi sisi. وأن ينشر العلم بين الناس أينما كانوا كش بعد أكوي تفتع علمه نوينيزه علم بين أوات كوكوتا تكبكوا وينيزه علم نوالكوا سلف وكيوسيا في جهنة بل نواتتواه كما عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله alikuwa akiwaambia watoto wake inna kunna sighara qaumin wa inna alyawma kibar, sisi tulikuwa ni wadogo kama nyinyi, tukisoma tulikuwa ni watoto wadogo kama nyinyi, na leo tumekuwa watu wakubwa, tumekuwa watu wazima. Sasa watu watuangalia sisi. Juzi tu twakumbuka tukiwa wadogo twenda kwenye vikao vya ilmu kutafuta ilmu, wala hakuna mtu yokujua wewe wala anayekujali. Lakini miaka itakwenda, itafikia wakati watu watakuwa warudi kwako, waja kwako kutafuta ilmu. Wewe unaijiona eh, wewe wewe unaijiona mtoto mdogo, watafuta ilmu sahihi. Itakuja siku watu watakuja kwako kusoma, kutafuta ilmu. Miaka itakwenda tafikia wakati watu watahitaji hiyo ilmu unaoitafuta Basi ukiwa unayo ama ukiwa ile elimu pia hunayo, basi kuna kazi kubwa. Ndio hapa akasema wa innakum satakununa mithlana, na nyinyi pia mtakuwa kama mfano wetu sisi, mtakuwa wakubwa. In baqitum, ikiwa Allah atawapa umri, mtafikia umri huu tuliofikia sisi wala khaira fi kabirin la ilma indahu, lakini hakuna kheri kwa mkubwa asiyekuwa na elimu. Ukawa wewe sasa ndio watu wa kutizama, wataka wewe sasa ilmu uwape, huna chochote. Wakati ulipata nafasi ya kutafuta ilmu, lakini ukawa waichezea. Kwa hivyo, Allah Allah, tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu, katika kusoma na kuwaheshimu walimu na zaidi kuwaheshimu wana wa vyuoni ulamau ahli sunnati wal sio ukatafuta ilmu kisha ghafla ukawa wadharau wana wa vyuoni mpaka ukaambiwa kuwa qala Sheikh Ibn Baz wa nahum rijal wa nahnu rijal. Sababu hili litakupeleka pahali pabaya. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول سنة الله في كل من ازدار العلماء أنه يبقى حقيرا ni njia ya Allah kwa yoyote anayewadharau wanawavyuoni atabakia mtwevu atakuwa ni yeye ndiye mwenye kudharaulika kwa sababu hao wanawavyuoni ndio waliobeba ilmu na ndio wanaifikisha katika huu umma na ndio maana mwaona leo wengi katika huu umma wamebakia katika hali twevu kabisa kwa sababu hawajali yale wanaoyasema wanaoviona na wallahi si mara ya kwanza si mara ya pili si mara ya tatu kila linapotokea jambo wanaoviona wakizungumza wadharauliwa na kuzungumzwa vibaya na kupewa kila aina ya majina kisha baada ya muda dhihiri kumbe maneno yao yalikuwa ni kweli nitawapeni mfano ilivyoanza kile kitu wanachokiita Arabiu Alarabi, Arabian Spring <laughs> spring. Wanaovyuoni wakazungumza kwambia hii ni fitna, msipendue serikali zenu, mtakuja kujuta nyinyi. Tulieni, ishini na amani. Mimi siwezi kusahau ashekh Al-Fauzan hafidhahu llahu taala, mufti lmamlaka wakati ule wakizungumza hizbiyun wakisema kuwa huyu ni katika ulama usalatin muoga kadha wakawa wasikilizwa kina arifi وقد أفتى العلماء بالجهاد في سبيل الله أكبر الله أكبر alafu yatiwa raha nyingi Allahu akbar hamasa msikiti mzima wachemka waljihad fardhu ain naye mwenyewe haende fardhu ain mbona we huende fardhu ain sisi tunajua fardhu ain tutapata dhambi usipokwenda do ama sema wajibun mbona we huende alqardawi wakati ule kwa hivyo bwana qum kumjahid alafu abeba kura yake fanya jahid fanya bakora yake wala asongea hata step moja wakawahamasisha watu wakaingia kwenye maandamano wakapendua serikali zao miaka ikapita ikafikia wakati watamani amani na kiongozi dhalimu hawaipati ikawa ah kumbe walisema kweli wale huu ni mfano mmoja tunakutolea lakini kuna mingi ambao wanawavyoni waliambia msifanyi hivyo mtajuta wakatukanwa wanawavyoni kisha mwisho ikawa yale waliyosema wanawavyoni kumbe ya kweli ndiyo ya haki kwa tafuta ilmu na katika kutafuta kwako ilmu waheshimu wale wanaokusomesha, kuwa na heshima kubwa sana kwa wanaovioni na tulabi alilm wanaokusomesha ili upate kufaulu.